ad lavaret. Kurize un tom. Kurize oare. Regurize. Tad mad oa zo ardet. Gweldret oa zout ardet. Tad tad oa zout ardet. Luz oa ken oa. Klan oa ken oa. Hant ur zo doa. Mañ ur zo doa. Zo tre oa. Pelorik e, oa. Yo wanki oa.